الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم سلم تسليما كثيرا زاهر بريباد الله جل شانه في دون سيما صلى الله عليه وسلم نقص الله بسلانيك محمد صلى الله عليه وسلم قال أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفيكم يبيرو bojite se Allah Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem sura Al-Kahf, tačnije od 54. do 59. ajeta, gdje ćemo se večeras družiti sa ovim ajetima, sa komentarom ovih ajeta. I molimo subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji žive sa Kur'anom i koji žive u okrilju i hladu kuranskih ajeta. Draga braću, u prošlom predavanju smo govorili i bilo je govora vezano za kazivanje o Adamu alaihi salam i Iblisu i kada je Iblisu naređeno da učini seđdu Adam. Jer rekli smo da je to bila seđda počasti, da nije bila seđda ibadeta, nego da Allah subhanahu wa ta'ala iz počasti prema Adamu i naredio melekima da mu učini seđdu. I tu seđdu je odbio da učini Iblis. I rekli smo da nam Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u Kur'anu govori o tom događaju, radi bitnosti tog događaja, i daje nam do znanja da je uzrok odbijanja te seđde bila njegova oholost. I zato uvijek kada čitamo ovaj kuranski, kada naiđemo na ovaj kuranski događaj, na ovo kuransko ukazivanje, neka znamo i dobro treba da znamo da nam Allah subhanahu wa ta'ala to kazivanje spominje prije svega da bi nas podučio, da bi nas odgojio, da budemo daleko od te osobine koja se zove oholost. I čuli smo riječ Allahu poslanika sallallahu alaihi wa da kada govori za ovaj grijeh, da kaže da neće ući u džannat onaj u čijem srcu bude koliko? Zarratun, trun, oholosti. Zarra u arapskom jeziku znači najmanje nečega. Znači najmanja količina neke stvari koja može da bude na dunjalku, to se zove zarra. Najmanja količina ove bolesti u čovjekovom srcu da se nađe poslanik sallallahu alaihi kaže da ta osoba neće ući u džennet. I vidjeli smo izgovor govora islamskih učenjaka koliko je ta bolest opasna. Islamski učenjaci kažu da malo ko, pa čak i od uleme i od pobožnjaka, da se je sačuvao od ove bolesti. Malo ko i od uleme i od pobožnjaka da se sačuva od ove bolesti. Od koje bolesti? Od bolesti oholosti. I spomenuli smo i govorili smo i vidjeli smo Zbog čega je ta bolest toliko velika? I vidjeli smo da ta bolest odvraća čovjeka od mnogih dobrih dijela. Odvraća ga od lijepog hlaka. Odvraća ga od prihvatanja savjeta. Odvraća ga od traženja znanja. Što je najgore i najteže u samo tome. I zato molim, i Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su se izliječili od ove bolesti. Draga braćo, u kuranskim ajitima sa kojima ćemo se večeras Ponovo na jedan način ima govora o oholosti. Jer nam Allah subhanahu wa ta'ala u ovim kuranskim ajitima govori o onima koji nisu povjerovali, zbog čega nisu povjerovali. I kaže nam, znači možemo razumjeti, da je to ponovo bila njihova oholost. I da su od te svoje oholosti i ohonog ponašanja prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a i prema svim poslanicima, da su tražili od poslanika sallallahu alaihi wasallam da im dođe sa čudima. Da im dođe sa čudima. Pa su tražili od poslanika, tražili su od poslanika sallallahu alaihi wasallam da učini da kroz Meku teku rijeke, da Meka postane puna bašta, da ide na nebesa, da donese knjigu sa neba, da donese meleke, da da da dođu meleci, da dođe Allah subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Na sve je to natjerala njihova oholost. I Allah subhanahu wa ta'ala ovu kuransku celinu, ovi nekoliko ajeta nam počinje sa govorom o Kur'anu. Pa nam kaže, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Kaže, mi smo u ovom Kur'anu ljudima pojasnili svakojake primjere. Ali čovjek voli više nego, voli da raspravlja više, nego više nego neko drugi. Ali čovjek voli da raspravlja više nego neko drugi. Više nego šta. Allah subhanahu wa ta'ala na ovom kuranskom majetu, draga braćo, kaže da je u ovom Kur'anu ljudima pouka i da je u ovom Kur'anu ljudima pojašnjeno sve. I to kroz razne načine i primjere. Šta znači da nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ovom Kur'anu na svakojake, kroz svakojake primjere ljudima pojašnjavamo. Ljudima pojašnjavamo istinu. Ali pogledajte ovaj izraz mi kulli mefađi. Kroz svakojake primjere. Pa nam tako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o halalu i haramu. Kaže nam od ljudi, ovo vam je dozvoljeno, od ljudi ovo vam je zabranjeno. Od ljudi ovo vam je naređeno i tako dalje. Pa mimo toga imamo da nam Allah subhanahu wa ta'ala spominje nagradu za one koji dobra djela čine da nam spominje kaznu za one koja loša djela čine. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nam kaziva o narodima koji su bili prije i zbog čega su ti narodi uništeni. Znači pogledamo jednu tu raznolikost u kuranskom tekstu. Da nije došlo da nam Allah subhanahu wa ta'ala govori samo o kazivanjima. Pa da su to samo neka kazivanja iz koje mi trebamo zaključivati. Nego Imamo ajeta gdje nam Allah subhanahu wa ta'ala jasno govori ovo vam je dozvoljeno, ovo vam je zabranjeno. Pa imamo kroz primjere da nam se možda ista ta stvar predočava. Da nam Allah Đelšanu kroz primjer, kao što smo vidjeli ovdje u suri Kef, da nam Allah žalšanu kroz primjer dvojice ljudi, jedan imao obašte, drugi imao bašte, Allah subhanahu wa ta'ala nam navodi ono što je u drugim ajetima rekao. Šta znači da se čovjek osloni samo na sebe, da se osloni na svoj dunjaluk, da samo svoje srce veže za i kakav će mu biti Znači pogledajte Allahove subhanahu wa ta'ala milosti, kako Allah Đalešanu iz milosti prema ljudima, kroz svakojake primjere i pojašnjava istinu. Kroz svakojake primjere i pojašnjava istinu. Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva. Sari ila magfiratin. Požurite ka oprostu. Požurite ka oprostu. I džannatu čija su prostranstva koliko nebesa i zemlja. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala kaže i nemojte se približavati tome. Ne činti, nego nemojte se približavati tome. Pogledajte Allah subhanahu wa ta'ala milosti. I pogledajte od Allah subhanahu wa ta'ala milosti da nam je dao taj Kur'an koji će ostati sve do sudnjeg dana, koji će nam pojasniti svaku stvar. Nema ni jedne stvari od hajra, a da Allah Đalašanu nije spomenuo. Niti jedne stvari od šarla, a da Allah Đalašanu nije to spomenuo. I zato pogledajte. Na svakojake načine nam Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Ali čovjek voli da raspravlja. Priroda čovjeka je da voli da raspravlja. I zato kada mu dođu jasni dokaz, kaže ma neka. Ma neka. I traži opravdanje da odbijete jasni dokaz. Tako se neka dešava i sa samim vjernikom. Tako se ponekad dešava i sa samim vjernikom da neke stvari, neku svoju slabost opravda na neki način, raspravljajući. I zato je zabilježio Buhari muslim da jedne prilike poslanik sallallahu alaihi sallam došao svojoj čerki Fatimi, radijallahu ta'ala anha, na vrata. I Ali. I da im je poslanik sallallahu alaihi wasallam pokucao. Došao im je po noći. Znači pogledajte ovdje sada poslanika sallallahu alaihi wasallam kao oca. Kao oca koji odgaja svoje dijete. Odgaja svoju kćerku i odgaja njenog zeta. Njenog muža, svog zeta odgaja i nakon što je udao svoju kćerku. I dolazi poslanik sallallahu alaihi wasallam na vrata i kuca I našao je da su bili spavali, našao je u snu. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ena tu sallijan. Kaže, zar ne klanjate? Zar ne klanjate? Zar ne obavljate noćni nama sada? Pa kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže, ja Rasulullah, ja Rasulullah, anfusuna bijedillah. Kaže, naše su duše u Allahovim rukama. In ša'a en je ba'athaha, ba'athaha. Kaže, ako Allah hoće naše duše da proživi, to jeste da da da se probudimo, mi, mi bi se probudili. Znači, poslaniku sallallahu alaihi wa sallam se pravdao zbog čega se nije ustao na noćni namaz. Kaže, u rukama je sve. Normalno, sve u Allahovim rukama. I ako Allah hoće da nas probudi, probuće nas. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam okrenuo i kaže, čuo sam ga kako udara od svoju nogu i govori al-insanu الْإِنسَانُ أَكْثَرَ in جَدَلًا I citira ovaj kuranski ajet. Kako čovjek voli da raspravlja. To jest u smislu. Trebao je da rekne, nismo se probudili. Allahu poslani tako ćemo učiniti. Znači jedna da kažemo stvar koja je mala. Ali poslanik sallallahu alaihi wa sallam odgaja ashabe i odgaja prve generacije. Da na ti, na malim stvarima, ni na ti malim stvarima koje su pohvalne, ne treba čovjek da raspravlja. Nego da se trudi koliko može. Ako ne može, neka kaže, nisam istog istog razloga uradio. Ali ne da tu dolazi međala, odnosno prostora za samu raspravu. Jer zato u hadisu možete vidjeti Allahov poslanike, sallallahu alaihi sallam kabaca. I zato, draga braćo, mi čitamo hadisu o dobročinstvu prema roditeljima, prema majici, dobročinstvu također prema ocu. Jer poslanik sallallahu alaihi sallam u onom hadisu kaže Allahu poslanik kome je da čini dobročinstvo? Kaže čini majici, kome je zati majici, kome je zati majici? Pa te četiri put je spomenuo zatim ocu. Znači vidimo ovdje, ovdje dolazi u otcu. ocu. Ali otac, draga braćovo, dobro zapamtite. Otac mora da zasluži to dobročinstvo oko svog djeteta. Istina je da ono samim tim što si ti otac djetetu, da to dijete obavezno tebi čini dobročinstvo. Ali učini ti zasluži da to dijete iz svog srca čini dobročinstvo prema tebi. Kada ti kaže babo Allah mu se smilovo, Allah mu oprostio, da kažeš da to bude iz njegovog srca. I zato, znači ovo kažem i onima koji nisu oženjeni. Ali ova je bitno da se o toj stvari razmišljamo. Da razmišljamo kako ćemo biti kao očevi. Ako nismo sada, bit ćemo to. I da odgajamo svoju djecu. Da ih odgajamo na lijep i fin način. Na Kur'anu i na sunnetu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Da nas ta djeca u istinu voli. Znate li, draga braćo, da imate danas djece od ljudi muslimana, koji su ovako muslimani ko mi, nose brade, slijede sunnet poslanika sallallahu alaihi a da im djeca koja su možda od 10 do 15 godina da kradu po ulicama. Oni tu djecu dovode i u džamiju, i djeca uče Kur'an i tako dalje. Međutim, djeca zna se desiti da ufate da kradu. Zato što taj odgoj je na neki način odgoj nasilu. I nije na odgoj na lijep način da pridobiješ dijete. Da dijete i kada je s tobom i nije s tobom da čini iste stvari. A ne da samo radi neke stvari od straha i straha prema tebi. I zato to dobročinstvo, ovdje samo napominjem ovu stvar, jer nam nije tema večerašnjeg govora. Čovjek treba da zasluži kod djeta. I zato odgajajte vašu djecu. Provodite vremena sa svojim porodcama. Razmišljajte o tome kako ćete odgajati vašu djecu. Da vaša djeca budu na Kur'anu i na sunnetu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. I vi također činite dobročinstvo prema vašim roditeljima. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je rida Allah, da je Allahovo zadovoljstvo fi rida l walidein u zadovoljstvu roditelja. A da je Allahova srđba u srđbi roditelja. Ako svoj roditelj zadovoljni s tobom, i Allah će biti zadovoljni s tobom. Ako tvoji roditelji nisu zadovoljni s tobom, ni Allah subhanahu wa ta'ala neće s tobom biti zadovoljni. Hoćeš da tvoje dijete čini dobročinstvo prema tebi, čini ti dobročinstvo prema svom roditelju. Draga braću, nije mala stvar da čovjek zadobije dobročinstvo, da dobije dobročinstvo svog roditelja. Ja sam pričao, mislim za Ramazan, na ramazanskim sjelima, da kad sam bio dole zadnji put u Saudijsku Arabiju, u Rijadu, da sam bio kod jednog šeha i sjedio kod njega, a da je taj ših sutra nam preselio poginuo u saobraćajnoj nesreći zajedno sa svojom ženom i sa tri I bio sam na dženazi, bila je velika dženaza, klanio je muftija Saudijske Arabije, tu dženazu. Dolazili su kući i od muftije do prinčeva da ocu izraze učešće. Međutim, jedan moment, od svih momenata, a mnogo je tu bilo momenata za pouku i poruku, jedan moment me je ovako učinio da razmišljam. Kad smo tu došli i salamili se s njegovim babom, Subhana, dolazimo, čovjek osmije na licu. Subhana, što znači mu'min koji ima sabor. I kaže priča, govori Subhana, kaže, ovo je Allahu kadr, Allahu A kaže, ja sam, kaže, nakon što smo klanjali dženazu, nakon što smo ju kupali. Kaže, stao sam svakome od njih na kapru. I rekao sam Allah, ja sam sa njim zadovoljan, pa budi i ti zadovoljan. Pa sam otišao sinu, pa sam otišao nevesti, pa sam otišao unukama nukama. Svakome od njih sam stao na kabor rekao sam Allahumma inni radin anni farda anu. Allahu ja sam sa njima zadovoljan, pa i ti budi zadovoljan. Da čovjek do ovog dođe nije mala stvar. I zato Allah vas nagradio. Činite dobročinstvo svojim roditeljima. Činite dobročinstvo svojim roditeljima. Allah će dado da i vaša djeca čine dobročinstvo prema vam. Međutim, da se vratimo na ovaj kuranski ajet. I pored toga što je Kur'an jasan. Ljudi neće da vjeruju. Zbog čega ljudi neće da vjeruju? Radi svoje oholosti. I Allah subhanahu wa ta'ala nam u sljedećem kur'anskom ajetu kaže zbog čega ljudi neće da vjeruju.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 Što znači da su tražili ono što su tražili oni prije njih? Allah Đelešanu nam, draga braćo, na nekoliko mjesta u Kur'anu navodi, tačnije navodi se u suri Furqan, navodi se u suri Isra, kako su ljudi tražili od poslanika, bilo prijašnjih, bilo od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kako su tražili da dođu sa čudima. Pa tako, na primjer, imate da su ljudi tražili, na primjer, od Saliha alaihi salam. Tražili su šta? Tražili su da nek nam iz ovog kamena izađe deva. I Allah Đelešanu je dao da iz tog kamena izađe deva. Pa su došli u alaihi salam i tražili su od njega čuda. Pa je Musa alaihi salam donio čuda. Međutim, oni koji nisu htjeli da povjeruju, i pored toga što su im došla ta čuda, nisu povjerovali. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nam u Isra na jednom mjestu navodi kako su se ponašali prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ كُلِّ مَثَلْ Znači, ajed počinje slično kao ovaj ajed. Kaže, mi smo ljudima u ovom Kur'anu pojasnili svakojake primere. فَأَبَا أَكْثَرُ نَاسِ لَا كُفُورًا Ali većina ljudi opet neće da vjeruje. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ I oni govore, nećemo povjerovati u tebe sve dok I onda se na skoro čitavoj ovoj kuranskoj stranici navode te stvari koje su tražili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Hafiz ibn Kasir u tefsiru navodi sa senadom Ibn Đarira Tabarija predaju, međutim u kojoj ima slabosti, povod objava ovog kuranskog ajeta. A to je da su se mušrici Mekke skupili i da su rekli, hajde da razgovaramo sa Muhammedom, da vidimo je li uistinu poslanik. I onda su došli i tražili su od njega ove znakove. Međutim, svejedno bila ova predaja vjerodostojna ili ne, međutim imamo kuranski tekst. Pa u kuranskom tekstu se kaže da su rekli poslaniku sallallahu alaihi wasallam, vidiš gdje živimo. Živimo u Mekke. Sve oko nas u brda. Nemamo vode, nemamo rijeka, nemamo bašta. Ako si u istinu poslanik, od Allaha subhanahu wa ta'ala, daj da kroz Meku teku rijeke. I daj da ovdje bude bašti od palme, od, od, od hurmi, od palma, od loze, od svega. Pa onda su rekli, daj, da nam kaže ovo nebo rastvori. Pa da nam dođi sa knjigom, da nam dođi sa melekima i tako dalje. Sve su to govorili. Imam Ahmed je zabilježio predaju sa vredostojnim lancem prenoslaca od Abdullah ibn Abbas. radijallahu ta'ala anhu. Ovaj predaj je vjerodostojna. Da su Kurejšije Mekke rekle Allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam Iđa'al lana safa zahaban nu'minu bik. Hadis je vjerodostojan. Še Ahmed Šakir u kaže za ovaj hadis da je vjerodostojan, također je rekao za sened ove predaje Hafiz ibn Kesir u svom dijelu Al-Bidaje ibn Nihaje da je isnaduhu džejid, da je sened ove predaje dobar. Kaže da su mušnici Mekke došli Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli ij'al lana, ud'u lana rabbak yaj'al as safa dhahaban nu'minu bik. Kaže, zamoli tvoj gospodar da saf, a znate šta je safa, imate safa i marwa znači dva brdašca mala koja su bila, i danas kod je na hadž jedan sastavni obreda hadža je šta? Trčanje sa'i između safa i marwa rekao se ovo brdo safa. Kaže, zamoli tvoj gospodara da ovo brdo učini od zlata. Da ovo brdo bude od zlata. Ako to učiniš, i ako to brdo bude od zlata, mi ćemo istinu povjerovati da si poslanik od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro, sad ovdje imamo jedno pitanje. Čuda koja su davana prijašnjim poslanike, poslanicima. Ne vidimo da su data poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Vidimo da Musa dolazi sa tim jasnim ajetima da baca svoj štab da se on pretvara u zmiju. Jel tako? Zatim da Salih, alaihi salam, da iz tijene izlazi deva. Zatim da ovaj dolazi s ovim. Također, za takvim stvarima sličnim je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Jer sami Kur'an je čudo. Jer Kur'an, da Muhammed sallallahu alaihi wasallam, čovjek koji nije pisao, ni čitao, dođe da sa, sa jednom takvom knjigom, je čudo. I mudrost je što to, da kažemo, čudo ostaje pred ljudskim očima sve do sudnjeg dana. A i mimo toga bilo je znakova koji su ukazivali na, na poslanstvo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedan od tih znakova je bio da se mjesec prepolovio. Međutim, oni su tražili baš neki veliki jasni dokaz. Pa stražili tako ovdje da se, da brdo safa da se pretvori u zlato. Ako to učiniš, onda mu tebe povjerovati. Pa kaže se Pa kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, pa mi je došao melek Džibril. Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleka Džibrila poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže ja Muhammed inna rabbaka yaqra'u alayki salam. Wa Muhammede, tvoj gospodar ti šalje salam. Subhanallah, pogledajte u hadisu. U hadisu ćete vidjeti ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I na kojem je mjestu bio poslanik sallallahu alaihi wasallam kod svog gospodara subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka yaqra'u alayka salam. Tvoj gospodar ti šalje salam. I kaže ti in shi'ta ja'ala as safa dahaba. Ako ti hoćeš, ako ti želiš, on će brdo safa učiniti od zlata. O Muhammede, tvoj gospodar ti šalje salam. i kaže ti, ako ti želiš, brdo safa će postati brdo zlata. فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ali ako i ko od njih ponevjeruje poslije toga kazniću ih kaznom kao što nikada nikoga nisam kaznio. Ako hoćeš daću da brdo safa postane od zlata, ali ko od njih i poslije tog jasnog dokaza ostane u nevjerstvu, kazniću i kaznom kao što nikada nikoga nisam kaznio. Wa in ši'te fatahtu lahum babe taube wa rahme. A ako hoćeš, ostavit im i ostavit im otvorena vrata pokajanja i vrata milosti. Pa kaže poslanik sallallahu babu Kaže ne, nego vrata milosti i pokajanja to jeste od njih, od Kurejšija, da se ikada pokaje. Ikada da se pokaje, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala primiti u Znači pogledajte ovdje također milost i rahmet poslanika sallallahu alaihi wasallam prema tim ljudima koji smo se suprastavljali. Pogledajte poslanika sallallahu alaihi wasallam sabur prema ljudima koji su se suprastavljali. Njegov rahmet prema njima. I zato, draga braćo, ako pogledamo ovaj Kur'an i ono o čemu nam govori ovaj Kur'an, kada nam govori o ljudima, Allah Đelšanu nam u ovom Kur'anu govori o nevjernicima. Govori nam o vjernicima. Govori nam o munaficima. I vidjet ćemo da su svakom vremenu to iste skupine ljudi. I zato Ibn Kesir, zato Hafiz, Ibn Kesir, da mu se Allah Đelšanu u tefsiru ovog kuranskog ajeta. Kaže, yukhbiru Allahu ta'ala an al kefara fi qadimi zaman wa hadifihi. Kaže u ovom kuranskom ajetu Allah nam govori i obavještava nas. Obavještava nas o nevjerstvu nevjernika u prijašnja vremena i u sadašnja vremena. To se uzrok njihovog bio isti. Bili oni prije, nekoliko hiljada godina ili bilo oni sada. I zato pogledajte, čovjek koji je vjernik, koji hoće vjeru, Hoće uputu. Allah Đelešanu ga uputi da ne znam u u kakvoj sredini živi. Ko hoće uputu. Jer kao što kaže Sejid Kutb rahmetullahi alaihi, walil huda, walil huda Kaže, ima srca koji su za upute. I za upute su srca koja vole tu uputu. I zato vidite, Allah Đelešanu nam suri Tahrim govori o ženi Faraona. Govori nam. Pored svega toga povjerovala. Govori nam o ženama poslanika koje nisu htjeli da, ne vjeruju. Govori nam o nevjernicima i njihovo njihovom nevjerovanju. Zato danas pogledajte, danas ljude koji su nevjernici. Koji ne vjeruju. Kako iste ove stvari kažu? Pa kažu, dobro, ako ima, ne je ta'ala, Boga, ako ima, pa što se ne desi to i to. Ako ima, što se ne desi. Čiste stvari koje nam Allah subhanahu wa ta'ala govori. Pogledamo o osobinama licemjera, munafika, o kojima nam govori Kur'an. Kako su se obhodili prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, vidjet ćemo iste stvari. I zato čuditi se kako danas, kako danas ima ljudi koji su možda i učili škole, učili islamske škole, učili islamske fakultete, kada se vrate i počnu pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala, hoće da ljudi prihvataju ih, međutim da tu ne bude iskušenja. Zar je moguće da se da'ala Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, proširi bez iskušenja. Ako nekada nekome pojedincu ili nekoj grupi ili nekom mjestu dava počinje bez iskušenja, to je od znakova. To je od znakova ako je počela i na početku bez iskušenja, lijepo ide se, znači da nešto tu nije u redu. Jer pogledajte kako se odnosili prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte kako su se odnosili prema muslimanima. Znači to su sve stvari koje se ponavljaju. I zato kaže jedna arapska poslovica, tarihu jaudu nafsa. Kaže, historija se uvijek ponavlja. I zato pogledajte, otvorite knjige istorije Islama. I vidite, mnoge ove stvari koje se danas nama dešavaju, sve ćete naći da se dešavale prije 500 godina, prije 600 godina. Da se dešavale. Da je bilo ljudi koji su htjeli da ovu vjeru, da na njoj zaradi, da od nje koristimo isto tako da snimali ljude koji hoće iskreno da Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju. Zato pogledajte ovaj hadis da se vratimo. I zabilježi imam Ahmed u svom usnadu. Na ovaj hadis i kako su mušici Mekke tražili od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da učini da Safa bude šta? Da Safa bude od zlata. Međutim, ko od njih ko od njih poslije toga ostane u nevjerstvu, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala kazniti kaznom kao što nikada nije kaznio. Ovdje također ne možemo vidjeti kako su nevjernici u svakom vremenu ljudi koji su oholi. Kako su ljudi koji su šta? Koji su oholi, dok su vjernici ljudi koji su uvijek ponizni. I zato je zabilježio imam Ahmed također hadis imam termizu od Ebu Umame radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže arada li rabbi en jeđale batha meke zahaba. Kaže moj gospodar moj gospodar mi je ponudio da učini neke dijelove meke od zlata. Da učini da, da učini meku od zlata. Pa sam kaže rekao, la ja rab, bel ađu'u jevma wa ašba'u jevma. Kaže, ne gospodar, nego želim da jedan dan budem gladan, a da jedan glan, dan budem sit. Ne gospodar, nego jedan dan da budem gladan, a jedan dan da budem šta? Da budem sit. Pa kaže kada ogladnim, da se onda kaže obraćam. A kaže kada sam sit, da ti onda šučuram i da ti onda zahvaljivam na blagodatima koji si mi, koji si mi dao. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala na mojim kuranskim ajetima govori o prirodi poslanika. I šta je bila zadaća poslanika? Pa kaže, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ A kaže, mi poslanike svoje nismo slali, osim da donosne radosne vijesti i da upozoravaju, da upozoravaju na kaznu. Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje govori o nečemu što je bilo vezano za svakog poslanika. A to je da je svaki poslanik dolazi i samo ljude opominjao. Mubaširin mu munzirin. Ljudima su donosili radosne vijeste. Ali kao što su im donosili radosne vijesti, isto su i tako upozoravali. O ljudi, kod vas bude činio to i to, znači da Allah subhanahu wa ta'ala Pozoravali su ljude. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, draga braćo, nijedan narod ne kažnjava prije nego što mu pošalje opominjača. Nijedan narod ne kažnjava prije nego što im ne dođe, prije nego što tom narodu dođe opomena. I zato Hafiz, rahmatullahi alaihi, ibn ovdje kaže, qabla azab prije nego što bi ih kaznili. To jeste, nijedno, selo, nijedan grad ne bi kaznali prije nego što bi im poslanika poslali. Jer to je Allaho Đelešanu milost prema ljudima. To je Allah subhanahu wa ta'ala milost prema ljudima. I tako isto vidimo da čovjek u islamu, ako za neku stvar ne zna, da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće za to kazniti. Da čovjek ako neku stvar ne zna, da ga Allah subhanahu wa ta'ala za tu stvar neće kazniti. I onda nam kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيْجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنْزَرُوا هُزُوَا Ali oni koji ne vjeruju, oni raspravljaju i oni žele da ugase istinu. Oni raspravljaju i žele da ugase istinu. I uzimaju moje ajete i ono sa čim su upozoreni za ismijavanje. Ismijavaju se sa mojim ajetima i ono sa, čim su upozoreni. Allah subhanahu wa nam nakon što nam je spomenuo ovdje prirodu poslanika kaže nam da je osobina ljudi koji neće da vjeruju da šta? Da se bore protiv istine. Da se bore protiv istine i da se sa istinom ismijavaju. I zato islamski učenjaci, da Allah kada su govorili o sunnetu, o sljeđenju Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i o sljedbenicima sunneta, i kada su govorili o novotariji, i o sljedbenicima novotarije, spomenuli su koje su to osobine sljedbenika novotarije. Koji su to ljudi koji su novotari? Jer zbog čega su novotari novotari? Novotari su novotari zato što se pri njima nalaze neke od osobina nevjernika. Jer ako pogledamo u osnovi, u osnovi novotar nije nevjernik. Ako ne dođe, osim ako dođe sa novotarijom, koji je kufr. Jer, uh, ovo dobro zapamt, novotarija, ima novotarije koja nije kufr, a ima novotarije koja je kufr. Na uzu bila je ta'ala, na primjer, novotarija. Ljudi koji kažu da Allah su svugdje oko nas. To to mimo toga što je novotarija. To je nevjerstvo i to je kufr. Valijadu billahi ta'ala. I zato čovjek koji kaže da Allah Đelešanu svugdje oko nas, pa i u izmetu, i u čenifi, i ome. Da Allah Đelšanu toga sačuva, taj osoba nevjernik. Takva osoba je šta? Nevjernik. Međutim ima drugi vrsta novotarije, a to su novotarije. Koji su novotarije? Koji su grijeh? Ali nisu, nisu kufr, nisu nevjerstvo. Znači, tu stvar trebamo da. Zbog čega je novotar novotar? Novotar je novotar zato što je odbio neke stvari od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ćemo vidjeti da se pri takvim ljudima nalaze neke od osobina nevjernika. Isto kao što se kod nekog od griješnika mogu da se nađu neke osobine e, licemjera i nevjernika. Međutim, nisu sa tim licemjeri i nisu sa tim nevjernici, nego su samo griješnici. Jedna od tih osobina, draga braćo, novotara, jeste da hoće da ugase istinu. I ona mišljenja koje su oni prihvatili, a prihvatili su i radi svojih strasti, nisu je prihvatili zato što su ubijeđeni u to. Jer ulema ahli sunnata wal džemata, novotari još naziva ahlul ahva ili ashabul hawa. Naz, naziva im sljedbenici strasti. Mimo toga što se nazivaju u islamskoj terminologiji sljedbenicima novotarije, novotari, nazivaju se također sljedbenicima strasti. Zbog čega? Zato što daju prednost svojim strastima nad hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nad hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato ćemo vidjeti jedna od tih osobina, jeste da se bore da ugase istinu. ovdje gdje se pojavi sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, hoće da to ugase. I bore se. I rade na tome. I zato ćete vidjeti kroz istoriju koliko puta smo spomenuli i govorili o imamu Ahmedu, rahmetullahi alaihi, i o njegovom sljeđenju sunnata. I kako se ljudi borili da ugase taj sunnat sa kojim je došao imam Ahmed, Međutim, ima Ahmed koji je saburo I godinama, i godinama, i godinama, i godinama, i godinama je saburuo. Allah Đelešanu je dao da dođe da pobijedi taj istina. I zato se ponovo vraća na taj govor i kaže vam da je za pravi put potrebno sabura. Da je za pravi put potrebno šta? Da je potrebno sabura. I da oni koji daju prednost svojim strastima, iako znaju da je to uputa. Ima danas muslimana koji čita Allahu Đalešanuhu knjigu, koji čita Allahu knjigu, a da nije našao da je obaveza žene muslimanke da bude pokrivena, to je našao obični čovjek koji je uzeo prvi put Kur'an u ruku, našao je na dva mjesta u Kur'anu, Međutim, danas imate ljudi koji su studirali u arapskom svijetu, znaju arapski jezik da govore, međutim kažu, nije obaveza žene da bude pokrivena. a billahi ta'ala. Jel dođu sa stvarima pa kažu, nije ovo danas islamska država, nisi obavezan da ti žena bude pokrivena. Jel ti dolazi sa drugim stvarima, vakadno i od starešenja A kako insan voli da raspravlja? I onda govori, mimo ti svoji slabosti, onda govore o onome kome je žena pokrivena, kako to ne odgovara ovom vremenu, kako govore o onima kod koji se našli neke od osobina sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga te stvari nemojte da vas čude. To su stvari koje su se dešavale svakom sedbeniku istine prije. I mimo ti njihovi i njihove borbe protiv istine, oni se smijavaju sa tim. Oni se šta? Oni se smijavaju. Zato ćete naći da sledbenici novotari, sledbenici strasti, ćete naći da se smijavaju sa nekim stvarima koji su sunneta poslanika sallallahu alaihi wa Da se smijava s ovim, da se smijava s ovim, da se smijava s ovim. Kad mu kaže, boj se Allaha, poslanik sallallahu alaihi wa tako činio došlo u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam tako nećeš naći da obraća pažnju na to. I e zato nam onda sljedeći kuranski ajet Allah subhanahu wa ta'ala nam govori a draga braću ovo je jedan ajet o kojem čovjek treba mnogo da razmisli. To je kuranski ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o stanju čovjeka nakon što mu dođe opomena. Nakon što mu dođe opomena. I kaže وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je govor Allaha, braću. Kaže, ko je veći zulumčar? Ko je veći zulumčar? Ko je veći nepravednik od onoga koji se opomene Allahovim ajetima, a on se okrene? Ko je veći zulumčar od onoga koji se opomene Allahovim ajetima, Allahovim ajetima, Allahovim ajetima on se okrene od toga. One kad ima kaddemet da I zaboravi. Zaboravi ono što čine njegove ruke. To se ne uzme u obzir. Zato kaže Hafiz ibn Kesir, rahmetullahi alihi, to jeste zaboravlja te svoje grehe koje čini, ne obraća pažnju na njih, la ilqi laha bala, ne obraća pažnju, niti razmišlja o tome. Draga braćo, Allahova djelašanuhu milost je da čovjeka ne kažnjava prije znanja o tom djelu. Znači nešto nisi znao, Nisi imao priliku da to naučiš, Allah subhanahu wa ta'ala će te prostiti. Međutim, imao si priliku da to naučiš. Pogotovo pa ako je došlo to do tebe, došlo neko i rekao ti, brate, da te Allah Đelšanu nagradi, to je samo zabranio Zbog čega? Na osnovu ajeta. Zbog čega? Na osnovu hadisa. Došao ti neko i rekao ti, Allah je to zabranio. Allah Đelšanu to naredio. Donese ti jasni dokaz. Čovjek okrene svoj glavu od toga. Okrenu je glavu od Allahovog ajeta. A pogledajte od ovog kuranskog ajeta. A ko je veći zulomčar od onoga koji okre, koji opomenut sa Allahovim ajetima, a poslije toga okrene svoj glavu od toga. Inna ja'alna ala Kao kazna za takvu neku stvar. A to može, draga braćo, biti za jednu stvar. Jer jedna stvar dođe od upute, da okrene svoju glavu od toga i da te snađe ova kazna koju Allah Đelešanu spominje u ovom kuranskom ajetu. Ne misli se ovdje samo, niti ovo samo vezano za nevjernike. U smislu ljudi koji uopšte okreću glavu. Nego sa jednom stvari koja upute poslanika sallallahu alaihi wa ti dođe čovjek i kaže ti ili ti se u to uvjeriš, čuješ na predavanju, pročitaš, vidiš i okreneš svoju glavu od toga. Može da te snađe ovaj kuranski ajet. A to je gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna ja'alna ala kurubihim akinnaka ne zato, ili kazna za to, njihovo djelo što su učinili, što su okrenuli, mi ćemo dati da na njihovim srcima budu prekrivači. A jefkahuhu. Da budu prekrivači tako da ne mogu da, ne mogu da razumiju Kur'an. Ofi adanihim I da ćemo da bude također rana na njihovim ušima. I zato vidite danas ljudi koje opominje neko. Dođe neko na Naprimjer, bilo da se radi o ljudima koje mi danas nazivamo džahilima. I bilo da se radi o nekom našem bratu. Naprimjer, vidjeli smo brata, vidimo brata u nekom grijehu. Radi neku stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala I dođeš i ga. I opominješ ga, opominješ ga, opominješ ga, opominješ ga, govori, međutim vidiš srce mrtvo. Srce ne reaguje. Kažeš subhanallah, da, da mene neko toliko poziva na haram, već da se. Međutim, pogledaj, toliko ga poziva na uputu. Neće. Toliko mu govorim, pa mu govorim na lijep način, pa mu spominjem ajete, pa mu spominjem hadise, pa mu spominjem primjera, pa mu spominjem ovo, se. Čovjek subhala kaže, ja rab da me poziva neko na haram, mašini odazvoli se. Međutim, taj čovjek ne odaziva. Čovjek musliman klanja, pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seđu, međutim, u nekom grehu. Ovisnik za neku stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I ti vidiš, ne može da se ne može srce da reaguje. I čovjek se pita zbog čega, subhanallah. Zato što je nekada, zato što je nekada u svom životu, zato tu stvar ako ste vidjeli, uzmite dobro pouku i poruku iz nje. Zato što je nekada taj čovjek odbio neku stvar od sunnata poslanika sallallahu alaihi wa Zato što je čovjek nekada odbio neku stvar od istine. Možda se nekad nama činio mašala, vidi ga. Mašini ne znam šta da mu se kaže, to bi učinio. Ali nije u svom srcu tako je bio. I zato kažu islamski učenjaci, na smrti, kako će čovjek umrijeti, i na kakav način će umrijeti, kako će biti, hoće li biti njegov lijep svršetak, ta lijep svršetak će biti ako je srce bilo dobro. Ne ako je samo vanština bila dobra, nego ako je srce bilo. Ako je srce bilo dobro. Zato što je nekada odbio neku stvar od upute. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a jeftahu wa fi azanihim wakara wa in tad'uhum ila al-huda, fa la yahtadu idhan abada. Ako i ti pozivaš na uputu, nikada oni neće na uputu krenuti. Ako i pozivaš na uputu, nikada se na uputi neće odazvati. Zbog čega? Zato što su imali priliku. I odbili su i Allah Đelešanu i kasnije. Iako Allah Đelešanu milost je velika i široka. I Allah Đelešanu nekoga i od njih može da uputi. I nakon što su odbijali, a to je Allah Đelešanu milost. I rahamu biha meješa. Allah sa se smiluje kome on hoće. I kada hoće. I ako hoće. Jer se Allah Đelešanu usmilo kome hoće, i ako hoće, i kada hoće. Ali, što smo mi muslimani? Što ne znači da će nam se Allah Đelešanu usmilovati. I kažemo, široka Allahu Đelešanu milost. Pogledajte ovaj kuranski ajet. Šta nam se kaže? Kako Allah Đelešanu kažnjava. I zato, draga braćo, bojite se Allah subhanahu wa ta'ala. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da učini da Kur'an bude naš odgajatelj. Da Kur'an odgoji naše srca. Ne da danas, ovo vrijeme u kojem živimo, da odgaja naše srca. Jer danas ako bi se prepustili i opustili ovom društvu, i kako ljudi danas žive, i šta danas ljudi gledaju, i šta danas ljudi slušaju, i da čovjek bude onako kako ljudi od njega traže, taj čovjek će skrenuti s pravog puta. Zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da Kur'an bude. I da pogledajte. Zar se čovjek ne osjeća ljepše? Zar se čovječija prsa ne osjećaju šira nakon što posluša ovaj kuranski ajet. I razumije ovaj kuranski ajet. Allah Želšanu dadne da taj kuranski ajet uđe u tvoje srce. Koji je veći zulumčar od onoga koji biva opomenut ajetima Allahovim, Allah, njegovim, pa se okrene i zaboravi to što čini. Mi smo dali na njihova srca prekrivače da ga ne razumiju i u njihovim ušima su pregrade. Ako i ti budeš pozivu, nikada neće krenuti pravi put. Pogledajte ovaj kuranski ajet. Pogledajte ovaj kuranski Možda sad da nam neko daje čitao bogatstvo Dunjaluka, draže nam je to što smo čuli i što smo razumjeli ovaj kuranski ajet. Allah nas podučava. Podučava nas pojavama na Dunjaluku, stvarima koje se dešavaju među, među nama. Zbog čega neki ljudi idu putem istine? Zbog čega neki ljudi idu putem neistine? Ali braćo, da se vratimo na onaj kuranski aj koji smo tumačili prije dvije večere i da ga povežemo s ovim večeras. A to je kada je spomenut onaj od prizora sudnjeg dana. Kada će čovjeku u svakom od nas, svakom od nas, desne moje strane do moje lijeve strane, do mene samo Svakome od nas na sudnjem danu će biti data knjiga naših dijela. E čovjek kada uzme tu knjigu, će reći teško nama. Ja vajletena mali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa Ova knjiga nije izostavila. Pa smo rekli da prvo što će primijetiti šta? Svoje male igrije. Prvo što će ti ljudi koji zakukaju griješnici i nevjernici i novotari da prvo što će vidjeti da će vidjeti svoje male grijehe. I zato, braćo, bojite se male grijeha. Strahujte za male grijehe. Bojite se pogleda. Bojite se slušanja što je zabranjeno. Gledanja što je zabranjeno. Govora koji je zabranjen. Jer to ne dolikuje onome koji se druži sa Allahom subhanahu wa ta'ala Bojite se radi tih grijeha da nas ne zadesi ovo što se ovdje spominje. Da budemo pomenuti, međutim da okrećemo svoju glavu. Nego neka naša srca budu srca koja će biti žedna za Koranu. I to braću, ovo opet vežem i kažem. Imate priliku da naučite učiti u Kur'anu. I imate priliku da naučite pravilno učiti u Kur'anu. Imate priliku da naučite da što više znate Kur'ana na pamet. Da se svaki dan družite sa Kur'anom. Da svakodnevno čitamo ovo. Da svakodnevno se družite i da se družimo sa tefsirom kuranskih ajeta. A savjetujem vas da svaki dan čitate Kur'ana. Da svaki dan otvorite i čitate. Da Allah Đelšanu nagradi braću koju su napravili tefsir ibn Kesira. Pa makar sažetak, to je sažetak, ne originalna verzija, nego sažetak jednog šeha Muhammeda Nesiba Rifaija, koji je došao izbacio neke predaje. Međutim, to je tefsir, znači ono je sve što je u njemu, to je tefsir ibn Kesir. Pa hamda imamo priliku da dođemo do njega vrlo lako. I zato čitajte i družite se, jer to je druženje sa Allahom subhanahu wa ta'ala rijma. Sad ćemo ovdje kod 57. ajeta i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se druže sa Kur'anom i kojima će Kur'an biti uputa u njihovim životima. Kulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum fa astagfirullaha.